Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam komentar umdetu lahkama Alhamdu Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd Prošli put smo radili hadise iz oblasti poglavlja <clears throat> imameta, odnosno obavezi slijeđenja imama i praćenja imama u namazu ili, ili propisima vezan za preticanje, kašnjenje i tome slično. Pa nam je ostalo nešto, ovaj, ostalo sam dva, tri hadisa iz, te, iz tog poglavlja, a u stvari koji govori, govori o, o drugim pitanjima, ali vezano su za imama ono koje predvodi namaz. Pa tako znači hadis Sadi sa Vasebun 76. od Ebu Hureyre, an Ebi Hureyre te radijallahu anhu, ana Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kale, od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Ida emmen el imam, fe emminu, kada imam izgovori riječ amin, i vi izgovarajte amin. Fe innehu men vafeqa ta'minuhu ta'min jer kaže čije se izgovaranje amin podudari, složi sa izgovaranjem amin od strane meleka gufire lehu ma je min budu mu oprašteni grijesi koji činio prije toga Hadis znači, e, govori o tom, o izgovaranju amin, o se izgovaranja amin za imamom i odnosi se i na imama i na muktediju i na ono koji klanja pojedinačno sam za sebe masu <clears throat> da je to od suneta, da je propisano. Da je to dova, dova nakon fatihe. Dova nakon fatihe u kojoj se kaže amin, amin znači u stvari uslišaj mi, uslišaj mi dovu, primi mi dovu. A koju dovu? Zato što u Fatihi imamo određene stvari koje liče na dovu. I odatle je došlo da su kod nas uveli Fatihu za učenje na, na svakom mjestu gdje treba dovu učiti. I nakon ovaj, ezana i na mezaru i na sjednicama i za dušu i pri dušu i, i ovako, nema gdje ne uči Fatihu. Ko krompir može usvašno svugdje stavljaju fatihu. I što je pogrešno, a pa, zasnovano je na tome, zasnovano je na tome e, što je fatiha dova. Pa da ne bi neko malo nešto svojim riječima tamo bubo nešto izmišljio, veli bolje je sigurniji fatihu stavi na sva mjesta i tako ide. Ja. To od, od, od dokaza njihovi. <laughs> Eh. Po pitanju ovog hadisa, vezanim sela za njeg, došlo je, znači, ovaj, zanimljivo ovdje sad, oko propisa izgovaranja amin, da imamo veliko razilaženje oko toga. Ima mali u jednom rivajetu od njeg smatra da izgovaranje amin nije propisano. Imam. A onda, ovaj, poslali pitanje, onda kako da protumači, pa kaže napravo neko pojašnjenje zato, pa se tekst Isa kaže, i kada imam izgovori amin, recite vi amin. A dođe onda i imam Alka da, ne, da nije propisan izgovarati, da imam izgovara amin. Nego kaže, misli se u hadisu, kaže, i da belagal imamu udjela amin. Nego se misli kada imam e, učenju dođe do mjesta gdje se kaže amin. Znači kada imam završi fatihu i završi fatihu, onda kaže ovi za njih što su trebaju reći amin. A imam ne treba reći imam. to to inače domaće koji se prenosi imama od imama Malika. <clears throat> Odnosno kaže u hadisu se ne misli da treba imam izgovoriti tamin Naravno, to je, to je njegovo mišljenje, ispravno je ono na čemu je većina ono suprotno, znači, da tekst hadisa sam kaže, kada imam izgovori amin i vi izgovorite amin. Ali Drugo mišljenje, na čemu su Šafija i Ahmed, da je mustehab izgovoriti amin svima, i imamu, i muktediji, i ono ko klanja pojedinačnom mutferidu. Jer kaže tekst hadisa, ovaj tekst hadisa, znači mutefeku na lih, sam ko dan. Odnosi se na jednog i na drugog i na treći. A onda, naravno, dahirije, ko će drugi nego oni, kažu da je važib. Izgovorite amin, kaže vađib. Što? Pa kažu u hadisu došla naredba kada, kad uđe naredba, to znači da nešto vađib. I po pravilima, inače, znači, ako uzmemo po pravilima ovaj, ostali, ostala četiri mezeba, znači, on bi trebalo reći da je vađb. Ako uzmemo po pravilima iz suli fika, kada uđe naredba o nečemu, osnova da je to vađb. Šta je to skinulo eh, ovu, ovaj stepin sa stepina vađiba skinulo, eh, skinulo na, na, na, na stepin istih baba. To je sad ima, znači to je jako velika i duga tema i e, ovaj, nezgodna i u primjerima i u praksi i tako dalje. Kada dođu, mnogim hadisma dođe. Eto, uzmite hadis. Uzmite hadis kada osoba uđe u mešid, nekla, ne sjedne dok ne klanja dva rekata to mešid. To, to mešid nije došlo u tekstu hadisa, nego ne, neka ne sjedne dok ne dva rekata. To, su, to je poslije je tehijetu mešid. Pozdrav mešid. <clears throat> I onda ovaj, većina učenjaka sa četiri mezba kaže to je mustahab, nije vađu. A u hadisu došlo neka ne ne smije sjest do ne Znači da je naredba došla. I zabrana. Znači, naredba da klanja, zabrana sjedne prije što klanja. I zato, znači, mala, mala skupina učenjaka kaže vađibe. Između ostalo zanimljivo da je, da je Šehu Semin, Ibn Semin bio na to stavu da je vađib klanjati I je normalno šta je tu skinulo? šta je skinulo sa, osnovi, sa, koja dođe naredba i zabrana, osnova ili haram ili vađi? Šta je tu skinulo na stepen istih baba? To je sad jako zanimljiva tema, jako duga tema sa primjerima ovaj, i kako to učenjaci tumači. <clears throat> E, kaže ovdje, znači, kako Zahirije dokazuju vanjsko značenje hadisa, Vanjsko značenje, kaže hadisa, je da muktedije koji klanjaju za imamom, da se razumije da je došla naredba, fe emminu, kaže, kaže imam amin, znači, eh, ovdje smatraju, znači, da, su, da se naredba odnosi, da, da je naredba, da je važiv, da se odnosi na muktedije, a ne na imama. Kada imam kaže, znači, nije rečeno imam da on mora, ali ako kaže amin, ovi moraju reći. Njima je važiv da kažu. I kaže naredba je došla, a e, minuto je naredba, a naredba kaže obavezuje da nešto bude vađib. Ne može biti drugo nego vađib. Tako dokazuje. <clears throat> Dobro. Uglavnom, ovaj, hadis ukazuje znači, na propisanost izgovaranja amin i imamu i muhtedijama i onog klanja pojedinačno. Ovo što je došlo vezano za meleke, kaže meleci također izgovaraju amin na dove klanjača. E sad sad pitanje, dobro, koji meleci? sad meleci vode, jel? Od sad meleci ovdje? Kak, gdje su to oni? Na nebesima, na zemlji, ili oni klanjaju sa nama, gdje su sad meleci? Oni, I oni imaju svoje amin, ili to klanjali. Uglavnom, jedno tumačenja je da se misli na meleke koji prisustvuju namazu na zemlji koji pristup kaže namazu na zemlji i na, na nebesima na nebesima, znači, e, po ovom ispada, znači da, da i oni tad klanjaju. Da li klanjaju za imamom, tim istim ili ne klanjaju ili kako? Uglavnom u, u rivajetu kod Buhari je došlo da je poslanik sam sam rekao i da kale ehadukum amin kada neko od vas kaže amin wa qalet mela iketu fisema i kažu meleci na nebesima amin i oni kažu amin fa afeqa ehaduhum al ahar i, e, i podudari se, složi se izgovaranje ovih i ovih. Amin. Gafar Allahu lehu ma te bi Allah oprosti onom koji izgovorio naravno amin i podudari se to oprostio mu je grijehe. I sad nam ovo bolje pojašnjava, tako ova pojašnjava, je tako da vam pojašnjava sad o čemu se radi. Znači, e, meleci na nebesima kada izgovori amin i mi kada klanjamo izgovorimo amin. Znači, i podudari se to izgovaranje amin, onda budu oprašteni grijesi. <clears throat> Opraštanje griha ovdje na po većini učenjaka ispravan stavi da se misli na mali griha, ne na velike grije. Znači kebajer, ne misli se na kebajer. Kebajer su ono poznati velike grijesi, sa, u kojima je došla, znači e, kada su pojašnjavani ti grijesi, došla je neka prijetnja vatrom, džehennemom, prokletstvom, da ga Allah neće gledati na sunnjem danu i tako dalje, znači te prijetnje ili šerijetska kazna za taj grijeh koji radi, svi ti grijesi potpadaju pod velike grijehe. Ta ima velike grijeha je tema za sebe uglavnom. Ovaj. Vi znate ima na knjige od Vehebija Kebair u kojem naveo 70 velikih grijeha. Ima drugi šnjaka koji smatra da ne ima puno velikih grijeha, to je sedam griha, obdolav Nabas prenosi i tako dalje, tema za sebe, uglavnom ovaj, za velike grijehe da bi bilo oprošen treba uba a za mali grijehe dovoljno su ovi badeti koji se radi. Nama, od namaza do namaza, od umri do umri, da uradi, učiniš neku dovu, uradiš neko dobre pro, dovu, proučiš ovo ili ono, pa kažeš bit će ti oprošteni grijesi. tu se ovaj, po, po ispravnom stavu i po misli na misli se na mali grijeh, jer za, za velike grijehe nema, nema oprosta bez teube. <clears throat> E, također kaže dova da bi bila primljena, ovdje podrazumije se da, da, dova za amin, da bi bila primljena da osoba treba biti prisutna svojim srcem, skrušena je prisutna. Znači da je prisutna u namazu. <clears throat> Kako onda može biti odsutna ako, ako izgovori amin? Može jedno biti neka navika. <clears throat> E, sa ovim hadisom ovdje koji su spomenuli Imam Buharija sa njim dokazuje ono na čemu je skupina učenjaka, odnosno dva mezheba, da je propisano imamu da naglas izgovori amin. Znači imam Buharija sa ovim hadisom dokazuje, a imamo i druge hadise koji nisu Buhari muslim, sa koji se dokazuje uh, što je došlo tekstu hadisa, ono, refa bih i sautehu, da je izgovorio kao imam, Amin, kaže Orafa bih i da podigao glasa izgovaranje. I taj hadis znači ukazuje na propisanost da imam kaže na glas amin, a naravno podrazumijeva se ovdje i onda da ovi koji za njim govori da govori, izgovore na glas amin. Šta je dokaz tu? Kako? Kaže i da imam, znači kada emmenel imam, e, kada izgovori amin mi Hoće da kaže imam Buhari, znači imam, znači da, da se razumije, da kaže, da izgovori. A da to izgovaranje u stvari znači da je izgovorio na glas. Jer kako, će, kako, kako on dokazuje iz toga hadisa? Znači, kako će oni koji klanjaju za imamo, znate on izgovorio amin. Ako on u sebi izgovori. Jel tako? Imam završi fatih uči na glas. I ako e, uči na glas i onda u sebi kaže amin, ko zna je li on amin, nije izgovori amin. Ako u sebi kaže. Jel tako? Znači, iz toga on zaključuje Imam Buhari, pa kaže, znači, ovi, jer poslije je došao na aminu, kada, kada čujete imama da kaže amin, vi reste amin. Kako što mi zna da je rekao amin ako nije rekao na glas? Znači, morao je reći na glas da mi izgovorili amin, što znači da imam treba naglas glas izgovoriti. I ovo, ovo zaključivanje strani zaista ima smisla. Jer kako će muktedije koji klanjaju za imamo zna da je on izgovorio amin, a možemo reći ona koji je odmah iza njega, ono, pa čuje ga nešto šapuće tamo. zamislite, znači, četvrti, peti, deseti saf, koji više ljudi klanja, znači, kako će oni znati, je li on izgovorio amin, nije izgovorio amin. <clears throat> Dobro. <clears throat> Ostaje ovdje, znači, ono, ovaj, Ovdje se spominje, ovdje navodi ovaj, ovdje Labe sam neko upoređivanje ovaj, meleka, da sličnost dovljenju melika i ljudi i tako dalje, da, da treba biti skrušan i, e, i tako dalje. Uglavnom, ovaj, ovdje ostaje pitanja, točan imamo i druge hadise koji govori o ovoj temi, ostaje, ovaj, ostaje pitanje to ovaj, kad se izgovara amin, da, po tekstu ovdje kaže se kada izgovori imam amin, izgovorite vi amin. Da li to znači imam, izgovori amin, pa on završi amin, a onda muktedije za njim izgovara amin ili to znači kada imam počne kaže amin i, odmah oni za njima amin. Jel istovremeno treba reći amin ili odvojeno? Šta se razumije za Lisa? Istovremeno. I da emmenel imam, kada, kada izgovori imam amin. Fe emminu. Femini, fe, znači, to razumije se fe, znači, odmah ili, ili poslije? A? Odmah poslije. Ima jedno drugo mišljenje, jedno drugo tumačenje i došlo i u drugim hadisima, pa to ima ovaj, oko toga ovaj, razilaženja. I onaj, ima i govor oko toga kako to, onaj, kako da se složi sa, da se uskladi sa terminom melika, kako izgovaraju meleci i tako dalje. Uglavnom tema za sebe nije, ćemo sad vlasti u te detalje. Sljedeći danas sam